Ameka anikustarrak iman kizuna ongi etorriko sieri. E, eh, ameka anikustarrak. Iman kizununtan, gausa gauza frango. Lehenik ipuin beldur gari bat. Ameka anikustarrak. Ondotik berri saila. Gai anitzekin social, teknologia, kultura eta sukaldaritza. Amota, amikustago. Egon gurekin laster hasiko dugu. Ba, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sorti, datzi, amar, ameka, amikustarrak! Ameka, ameka, amika, amikustarrak! Amika, amikustarrak! Egan bezala lehenik, ipuin ebel dorgarri bat, guk asmatua. Bidarraiko ateraldia. Ikastolako bidaia. Sartza egin behi da amikuzeko ikastolan. Eta haurak elgarren ezagutzea hobehai egin dezaten, ikastolako burasuek erabakitzetute bi eguneko ateraldi bat egitea hause behi ona, bi egun lagun behian egiteko eta untsa jozatzeko. Ikastolako laguntzaileak dira horrekin joan den, jone maialan eta julen. Aujak aho ahoan, laguntzaileak ahatzik gutxiago eta arrazoinekin, Zeran jakizazue, pazientzia handia berko dutela, hauren biurrik herian jasaiteko. Pijama parti, bum txipi bat, ur eta beste hainiz pentsatu ditu ezte aurrek. Autobusa amikuseko ikastolan hartu dugu eta bagoaz bizdarrairat. Autobusean dena oio eta garasi. Lagun zaileak galdegiten daukute azote dugun kantu bat kantatu nahi. Eta lehen egunetik ez baitugu ezin soportatuak izan nahi, kantu zasten gira giro gosoan. oartu gabean, bindea egina eginuen. Bida jailat, elzen gira. Wow! Nik hoi hori hartzen dut. Nik nahi dut zure ondoan izan. Oh, ikusi zek futzera ja baden. Mendek ere ere Oh, bada bizitra bat ere. hau eta laguntzaileak denak instalatzen gira aterpetxean. Laguntzaileak gambara bana hartzen dute, baina ez bagira sinso egoiten, gurekin lo e- eginen dutela erranda ukute. Bola la, ez gituzte lasatzen ahal biska bat. Eguna goxoki pasatzen da afaria eta ondotik heldu den pijama partida ere sobera untza. Gau betean, beten gira goherat gu aurrak denak gambara berdinean laguntzailek beren aldetik. gaua pasatzen da. Lehen eguzki izpiekin aurguziak direkitzen dira. Ez da, denborarik galdu behar. Minuta guziak hartu behar ditugu, bestatzeko. Ze bazara etzantegian. Oiuak, karapitak, irriak. Alta, olako bruara garekin laguntzaileak ez dira agartzen. Hor bat da, eta egin gabera da txartzen da. Laguntzaileak ez dira gehiago hor? Bitsi da hori. Hale, fide-fidea bestetzu behar gira. Zer bat eta xekatuko ditugu. <gasps> Begira pixinan! Nor da hori! Oh, <gasps> ione da! Katera bati estekatua da. Norbaitek edu. Eta bat bota. Oh, <gasps> eskoak edo edo torek ditu. Ezin izan du, igede egin, urretik ateratzeko. Pizinaren ondoan bada aitz ahondi bat. Eta nor ikusten dugu buruz behira, zangotik loturik? Dala, maialen! Hau ere hilada, lepoa mozturik. Eta beleak ere bere begiak dan dituzte. Ezena ikarragarria da. Odola bada denetan. Bi eraiketak urbilagotik so egiten ditugu. Eta oartzen gira zite lokajietan, badirela hile huriak pokaturik. Iltzailearen izen pedura, ote da hau. Ez dakigu, gure sekatzeak sekizan ditugu. Eta gainera, Julen beti falta da. Ez gira biziki urkun joan deak, hor, arbor ondoko ahoilean, baita faltaren den Julen. Hor ere ikurgarri itxusia. Nila maztua, alamrez inguratua, Julenek ere eskoak loturik ditu. Eta hor ere ire suriak badzidako katurik beldurtuak gira. Lasterka joaiten gira, artarpetxeko lehen hauzaren gara. Zerdarka atean jotzen dugu. Ideki, ideki, laguntza behar dugu. Eta hor, atea emeki, emeki edekitzen da. Gatu angora xuri bere garasi itxusia botatzen du. Spainan Bainan, ile xuriak ditu gatu horrek. Eta bortan agertzen den gizunak, atorra bat badu, otolez betea. Ja, ah, ah, ah, ah! Hau da hiltzailea! Ies egin Hona gure ipuin beldu garria, ahain bustana bezala finitzen dena, zoen gain segiraren asmatzea. Ba, bi, giru, lau, bo, txel, zazpi, sorti, dertzi, amar, amika, amikusarrak! Amika, amika, amika, amikusarrak! Amika, amikusarrak! Amekak amikustarrak segitzen dugu, orain berri saila. Egunan angetorri ameka amikustarrak eman kizuneko berri sailerat. Berri sailau hasiko dugu, lehenik ikastolako haratunatak aipatuz. Sartze untan, izan da mugimendu frango. Gure erakaslea zen kolin, joan da ostibagerat eta haren hor Silvi ginda. Bilaguntza hile berri ere baditugu, Elisabet eta Estitxu, Martia eta Michel, joan baitira. Urte estapena ez da sobera gaizki Ikusiko berdin txegituko dutenez gurekin. Osagari, zailan orain. Estatu bat euetako, Yel Universitatuak, irakurketaz, eman duen ikerketa bat, plazaratua izan da berrikitan. Igerketa hontan hizkuntza eta ortografia aberasteaz gain progatua izan da irakurtzeak jendeen bizi iraupena luzatzen duela. Astean hiru horren itardiz irakurtzen bada, edo egunean horren erdi batez, jendeen bizi iraupena geite iru hilabetez luzetzen da. Beraz ez du da, irakurri eta luzago bizitzen alko ziste sozial saidean orain. Beste ikerketa bat. Emazte eta gizon arteko diferentzia, zemaki batzuen bidez. Emazte baten, bizi daupena, bana beste, laurogeita bost urtekoa da. Gizon baten ahatxik, laurogei urtekoa. Gizunen, iun egin dago, goia, lanean ari da. Emazte akatzik, iun handako, irurogeita bosta. Ida bete guziz, gizonek, bana beste, bi iruen eta dauro gehitamak, euro irabazten dute. Emaztek aigiz, mila bedatzion eta gehitamak, euro. Azken zenbaki bat ere, bakarrik, bizidiren emaztean, eunaindako emeritziak, badu famili baten ardura. Eta gizonetan, eunaindako irukakotz bostak. Gizon eta emaztean arteko, diferentzia hauek, ari dira horrekatzen baina bada auraino bide egiteko. Teknologia sailean. Joan den agurildetik, astronauta batzu, ari dira Mars edo marterat joaiteko bidaiaren prestatzen. Espazioko bidai hau, bimilata oita amak, urterako pentsatua da. Hiru gizan eta hiru emazte joanen den dira marterat. Eta joan den agurildetik, eta urte oso batez, hauai aldeko sumendi azpi batean dira. Amar metra karatuko aterpetxo batean egoiten dira. Urte bat zeraturik, barne tipi batean egonez, besteak beste, nazak nahi du astronauta taldearen koesia ikertu. Martera joan aintzin. Sukaldaritza sailean. Parisen, azarruguntan, iragaiten da, xokolataren Xokoletaz egin, bonbon eta biskatsu. Jango, ikusten eta jastatzen aldira, xaroin untan. Berezitasun bat aurten, bakarrik, xokoletaz egin, King Kong erraldoi bat, ikusten alda. Xokoletazko zizelak, 6 metra gora egiten ditu, eta King Kong unan egiteko, tona bat xokoleta baliatua izan da eta finitzeko kultura sailean, Durangoko azoka urbiltzen ari den bitartean, diska berri frango plazaratuak dira. Eta gaur, guk, ze amaiz taldearena ipatuko dugu. Bilbotar taldea, ajo diska berriarekin, agertzen baita urte jontan. Bide egiten ari du taldeak, lehen diska, mila bederatzeun, Eta laurugaita sortzean plazaratu bai zuen. Eta una, bere sortzigaren, diskarekin agertzen zaukula. Lehen diskoetako, rock bortit, aire horiak utzita, arro diska, azken diskoaren estiloan segitzen du taldeak, soinu elektroniko batzu sartuz. Arro diska honetan ere, pop rock saileko musika eskaintzen du, zehamaiz taldeak entzun dezagun zatit txobat. Zahema taldi bizkaitararen, ajo diska berritik, enbata, kantuan zuten duzue. musikan bururatzen dugu, amika aminkustarrak saioko berri saila, laster arte! Amika aminkustarrak iman kizuna, finitu da? Eki! Aina da! Intse irula! Oian aichiguen berri! Andoni beker! Sophia Duhald, Enia Malbide, Katine Fourcade, Antoine Sabi, Waf, Kepa, Waf.